Antzerkiaren labirentuan bigarren eh, alearen eh, arira, arte drama baten bila. Horra ipatzen duk Euskarazko organon txiki bat dela aktorearen zat eta antzerkiaren labirenturako. Eta baita ere ipatzen duk bilaketa artistikoaren gakoak teoria gisa emanak direla. Ola orkestea justua susena iduritzen zaik. Alde batetik eh, alde teorikoa kutzen dut eh, aktore baten eh, ofizioan ba, baliatzen dituen tresnen inguruan, hitz eta kontzeptuen inguruan idazten dut. Hortaz aparte e, nire ibilbidean zehar idatzitako artikuluan hitz egiten dut, ba, garai bakoitzean bizitako esperientziak artikuluen bidez. Egokia da esatea, ba, gehiago organon txiki bat da, e, pixka bat eh, euskaraz antzerkiaren inguruko kontzeptu ez hitz egiteko. Obra bakar bat da, baina fisikoki zatituak ez dela. Hori da, obra bat e, bere osotasunean irudikatu nuen, baina gero gambilakoekin eta hain zuzen ere oiargilean ibilida editore lanetan, beurak ikusi zuten hobe izango zela liburua bizatitan banatzea, emaitzarekin e, e, ados naiz eta uste dute ba, e, klasifikazio hori bereizketa hori e, susena dela e, bata bestearen osagarri dela baita ere. Euskal Antzerki antropologikoa do aldarrikatzen du barre egiteko ez dela zertan izan behar antzerkiaz. Herriaren arimaz mintzatu behar delako, kritikoa izan behar delako, herriari zuzendua behar komunitateari nire esperientzia kontatzen dut, beti ere antzerkia lagun eta antzerkia hitz egiten dut. Nire esperientzia hortan nik bizitako hainbat kontu kontatzen ditut eta hainbat eh, jende eta maixuta hitz egiten dut. Beharrezko ikusten nuen euskaraz eh, antzerkigintzari buruz eh, ba ez dakit plano teoriko batean aritzea, baina bueno, uste dut liburua ere ez dela astuna egiten, anekdota eta pasadizo politak kontatzen ditu dela eta bertan azken finean gure Euskal Herri azken berrogeita urteetako mapa bat egiten dut antzerkigintzak ze aberastasun duen irakurleak ikusi dezan eta osatu dezan. Ikuspegi nazional batetik aldarrikatzen du gure antzerkiak Euskara batuan izan behar duela, e, normalizatzen joan behar duela Euskara batuaren hauzko erabilerak. Kustut lekuan lekuko ere euskalkiaren e, e, egin behar dela, baina ja, ikuspegi nazional batetik ikusita mm. Euskal Herrira susentzen zarenean hor ja batuara jo behar dugula, naiz eta nabardura batzuk batzutan egon eta euskalkien erabilera ere aberatsa dela, baina bueno, hortarako daukagu batua bat, bat denok elkarru lertzeko, denon artean egiteko antzerki bat non iritsiko den, ba, bai Siberuan edo bai Bizkaian edo bai Nafarroan ere, ezta? Eta gero nola ez, adibidez ni markinako antzerki taldeakin e, ari naiz, eta markinako antzerki taldeakin markinarra egiten dut antzerkia, baina berdin, maskara eh, maskarada bat, uste dut, e, maskaradetan, ba, siberutarrez egin behar dutela, herriko hizkuntzan egin behar dutela. Beraz, nabardura hori erantzita, berez, bai pentsatzen dut, e, batuarako joera bat egin behar dugula, eta horrekin egin behar dugula lan horri esker irelana ere nazionala bilakatua dela eta Ander Lipuz pertsonaia profesional nazionala bilakatu dela. Ikustu dut eh, dena eh, aberasgarria dela eta bueno, nik argi daukat ba, batzutan Euskal Herri mailan egin behar dugun eh, antzerkia egiten dugunean batzutan bai erabiltzen ditugu lokalizazioak edo oso egoaldeko kodigoak edo kontuak aipatzen ditugu baina berez uste dut Euskaldun guztiontzako egin behar dugu antzerkia eta kodigo hoietan komunikatu behar dugula, ezta? Eta niretzat oso aberasgarria da batez ere aurkitzea Eh, ditugun eta baditugu aman komunean ditugun kontu guztiak. Gero egia da eta gertatzen da, ba, batzutan egoaldean gehiago bizi dugula eh, Espainiako aferak eta iparraldean bagian ba, e, eh, frantses kontuak, baina bueno, nik uste euskaldunok guk eure badauzkagula gure istorioak, gure kodigoak, gure gauzak zer kontatu, nola kontatu, nola sentitu, nola transmititu antzerkia definitzekotan erabiltzen du Antion Lukuren trabesa kontzeptua, bizitzak berak eta antzerkiak berak behar dutela, eta horrekin erra nahi du gatazka, ez? Bi pertsonen arteko, edo bi pertsonaiaren arteko e, gatazka behar dela, eh, egoera limitean gertatzen den hori, ireitzak eh, berriz erabiliz, ala dea antzerkian e, eh, betidanik erakutsi digute eta hala ikasi dugu eta bueno, uste dute beharrezkoa dela e, gatazka batetik zerbait kontatzea, gatazkarik ez badago ez daukagu zer kontatu eta nik uste dut horren, eh, bueno, bere garaian e, eh, Antxon Lukuk idatzitako libertitzeaz obran ere hori askotan aipatzen den eh, gaia dela trabesarena. Nik uste dut ezinbestekoa dela trabesi gabe ez dagolako antzerkirik. Ez maisu askokin ere hala landu izan dugu, Eh, nik William Leightonen ikasi nuenean ere eh, termino hoietan eh, aritzen nintzen, eta egia da, gero lehen aldiz guk gataska edo konfliktoa deitzen genuen, da lehen aldiz entzun nuen antxon lukuren haotik trabesa itza, eta izugarri polita iruditu zitzaidan, eta nik ere hori hartu dut edo baliatu dut nere obran hortaz ere hitz egiteko. Baina hala da, e, trabesik gabe zaia izango litzateke antzerki egotea, bestela oso harina izango litzateke eta etzen antzerkiri egongo. E, iparraldea ez dela bakarrik lauburu eta ikurrina, galarrotxak pastorala maskara da, kabalka datobera tobera eta libertimendoak ere aurkitu ituan Neretzat, iparraldean behin eh, batez ere ba, antxon luku gehiago ezaguta, ezagutu nuenean eta antxon lukurekin batera ba, eta beste jende asko ba, bueno, liburuan eurak eh, aipatzen ditut eta iparraldean eh, bizitako esperientzia asko eta maite dudan jende horren e, historioak ere kontatzen ditut, nola bizi izan dudan nik iparraldea, ez da? Egia da, batzutan gu, ba, nik horatzen naiz txikian intzenean nola iparraldera joaten nintzen, eta par, nere harremana iparraldearekin askoz ere azalekoagoa zen. Gero gutxika gutxika e, esperientzia hori indartzen joan da iparraldeko jende asko ezagutu dut eta askotan aipatzen dugu iparraldea baina hiru probintzietako antzerki atmosferak, musikak, dantzak oso oso ezberdinak dira. Lapurdiko errealitatea, Benafarroko errealitatea eta Siberuako errealitatea oso desberdinak dira. Eta nik zorionez errealitate horietan dantzatzeko errealitate horiek partekatzeko aukera izan dut eta hor eh, jendea askorekin lan egiteko aukera ere izan dut edo jende askoren kulturgintza euren antzerkia euren dantza euren musika nola eh, eramaten duten liburuan ere islatu nahi izan dut. Ezta tartean e, eh, Teatre de Chimers eta Txominegirekin izandako arre harremana edo ibaineta montatu nuenean, iruzkilorekin lan egin dudanean, jamariri hoien da beinate bide gaineke eh, tipul eta putil eh, aurkesten zutenean, titikarekin izandako harremana, Michele Txeko Parrekin, Maika Txeko Parrekin, Mario Ienar, Beda eta jende oso aberatsa jendea pertsona batzuk, artista batzuk, niri asko eman didatenak eta nik asko ikasi izan dudana beraien gandik. Matxin goien hoien bat eta eh, libertimenduen mundua, kitzik gekin ibili zeneko araia, esperientzia hori ere islatu nahi izan dute liburu hontan. Nere esperientziatik abiatuz, eurak plazara ekarriz, Euskal Antzerk egintzan ze eragin izan duten nigan, eta gure Euskal kulturan baita ere hori garrantzitsua iruditu zitzaida. Prezeskia intzinera begiratzeko iraganaz jakin beharra ez, baitez padakoa dela, eh, sekulako errespetua diokik eh, tradizioari asteko liburuak hori islatzenik, eta lukuk baliatzen duen eh, adierazpidea ere bai ekarri duk, ahaire zaharuntan bi bertxat berririk. Hori beti ala sentitu dut, ez badakigu nundi gato zen, ez dugu errazakingo noragoa zen, ez da, eta nik uste dute gure aurrekoek egin dutenari begiratzea, e, hausnartzea, eta gu zertan gauden e, ohartzeko, niretzat ezinbestekoa izan da nire ibilbidean, eta egia da zentzu horretan adibidez iparraldeak, iparraldeko teatroak asko eman didala, eta asko edan dudala hortatik, eta bueno, oso eskertuenago. Aktore jendearen organizitatea pilatzerat bultzatzen duk, eh, liburua erabili nahi duen eh, hori, animalia ez, izatera bultzatzen duk aktorea edo antzerken aritu nahi duen hori, nahi duka hori azaldu. Ba hori zaila da saltzea, baina oso eh, teknika, ba, antzerkiaren teknika guztiek beti bilatu izan dutena da aktorearen presentzia bizia izatea, bizirik egotea aktore bat estenan daukagunean, estenan ikusten dugunean eta hortarako ba, e, badaude ba, trampak edo badaude jokoak edo badaude teknikak, ezta? Eta hori da bilatzen duguna beti ere, ba guk antzerki bat ikustera, gui antzerki bat ikustera goazenean, aktore bat estena gainean ez hilik egotea baizik eta bizia, bizia transmititzea eta bizi hori organikoa izatea. Hori da teknika guztiek e, dutena eta baita ere nere teknikak edo nik landu ditudan tekniketan. Orduan, zaila da hori eh, teorizatzea, baina bueno, alegin horretan ibili naiz, ba, irakurleak us dezala ia trampa hoietan aurkitzen duen antzerkiaren xarma eta antzerkiaren magia eta azkenean da guk zerbait ikusten dugun horrekin, ba emozionatzea eta negar edo barre egitea, ezta? Ta hori da gure bidea. Hortaz aparte, istorio e, ederrak kontatzea eta eta bueno, gure herriari buruz e, mintzatzea. Azala, Gonzalo Etxeberriarena, Hori da, beste lagun eta artista handi bat, bera ere aipatzen dute liburuan, bera bakarrik, bere bisemeak, eh, joanez eta Petxe, eurekin izandako esperientziak, bizipenak, eurekin elkarrekin egindako lanak, eta bai oso pozik genago eh, egin zidan eh, proposamenarekin, ba, hori ere beste artista handi bat, nerekin egoteak poz handia eman zidan. Eskerrik beroenak, Ander, antzerkiaren labirentuan, bigarrena, ale hau seki esplikaturik, horretaraz dezagun dezagun zuz argitaletxeko gambilak duela hori argitaratu. Bezarka bat handel eta mire esker, ongi segi. esker zuei.